ku byerekeye umuziki w'uburundi mugabo mu myaka ya mirongo umunani na cyane cyane hanze mbega hanze wari wifashe gute wabonwa gute eh, cyari cyumviro cyaserutse aho ariko yatuganira atubwira yuko arige byashika bikabanyuzura bagashika ahantu eh, bagasanga ibyo batari bwabone mbwa birumvikana ubu wongera abaririmbyi nta kintu na kimwe bataba bari bwabone icyo rero eh, twamenyesha yuko aricyo kandi gikuru tuzahoganira uretse ivyo rero twaba dufise amakuru atandukanye tuba dufise eh, tukaganira ku bitandukanye eh, twamenyesha yuko eh, Christian Xavier ari we abashikiza kino kiganiro turi kumwe na Eric Wimana mu mu buhinga bw'ivyuma hanyuma kuvyerekeye amakuru dufise tuzakobaganirira turaza kubabwira yuko nkuko vyama imisi yose mu gatondo dutanguye ni Eh, wa mugambi eco multi service ariko wita eco entertainment ukorana na radio isanganiro eh, na cyane cyane ku vyerekeye iterambere ry'umuziki w'u Burundi muribuka ko twaganirira ku vyerekeye eh, abaririmbyi babiri baheruka akaba Double be na Frank Duniano uno munsi ni Emery San uretse we turazakuganira ku vyerekeye eh, ku byerekeye eh, igiteramo kofi yoromidewe yarakoze ngaha twaraganire rero na bamwe mu bamenyeshamakuru hadusanga ntihashoboye kuhashika mugabo hari ibyo abandi bamenyeshamakuru bagenzi bacu biboneye bagira bati ibi ni ibyo gukosora kwera ko iyo hagize ingorane ziba muri buka ariko twavuze ku farias kuri Rebecca turanavuga yuko farias yatanguye konseri gihe cy'isaha kuri Rebecca hanyuma ibyo ni byo twiboneye tubiganiriye twabyishijemo murabyibuka hama tubemera ko tuzogira ico tuvuze eh, kuvyerekeye umwere babisigura hariho eh, ururimi rw'umanager bitwa Pasi donc version yiwe twarayironse mugabo nitugeze turonka ya Farias ico gituma iyo nkuru itarasha neza ngo dushe kuyishikiriza eh, aba bose bagize ico mu kiganiro giherutse twaraba yagiye byinshi ku buzima bw'umwe mu bari mu mugambi you love changes volume 2 mu gisata ca eco entertainment uno munsi mu kiganiro cacu turabayagira ku mateka y'umwe muri batatu bahisemo ngo babe mu mugambi you love changes ari we Emery Sun iriko irakorana na Radio Isanganiro eh, amezi arenga atandatu muzoba mubibona isanganiro yagize mariage na e-community service akaba arunaro tagize imana akaba yashite ngaha muri studio za Radio Isanganiro rye akorera hafi y'isanganiro ego ubuzo kurikira tuzokurikira iki naho ujya mesha makuru yabicishijemo eh nibaza yuko uko tuvuga nuko ndazi ko wahisemo Kristo ndazi ko Rode yahisemo Kristo ndazi ko mwiyemeje ndetse no ku no kumuserukira so bize bigumuko hama loda ntuzozura mu nkima uze wihangane hari igihe tuba dose twishe tuganira ah, uze wihangane ukazobona dusimbiye muri unis canke namwe mukaza mu bufaransa canke ndabyizeye yuko urumva abantu ko bakubita sete du live inyuma bya bindi by'imashini bivuga ngo kaze kaze tora kaze bijya byose nta urumva hariho ikipe iguma idushira muri mwuka muzira kanenge mm. ifa revoir ingene hakaka urabona mm. nyene ko ari ibintu vy'ifresher vy'umu artiste umu artiste ashobora urubanza rusa rw'abandi yumva ico nico kizotwubahiriza eh. kizotuma n'abantu babona yuko ibintu vyacu bigiye ego ayandi makuru dufise eh, nuko urabona hari kintu ariko arategura arategura gikomeye mm. Mm, ariko ariko arategura gikomeye hazoba konseri itariki indwi n'itariki icenda mm, hakaba rero ko iyo tariki indwi n'icenda isipekitakiri um, ikomeye ejo saa tatu y'ijoro rero umwe yaririmba arashitse Olivier mu gihugu cy'u Burundi umaze iminsi bitegura umugani wawe wamuririmbyi wimva gute no turaryohewe turanezerewe ah, nk'uko yabivuze Olivier ndibuka muri concert ya nyuma twakoranye muri eh, Lyon mu bufaransa twarifuje iki kintu twaragipanze so kubona kiriko kiraba ni ni fierté ni fierté ku gihugu cyacu ni fierté kuri jewe nka Fortran ni fiyate ku bwami bw'imana ndetse no ngaha mu burundi so turanezerewe nta kindi dabo ntihagire uzobura ntihagire uzobura kuko bizoba ari byiza cyane bizoba ari byiza cyane kandi turiteguye uyu mwanya turi turavugana abamizisiya twabasize bari ko barakora nabo ah, ibintu byose biriteguye ni ukuvuga ngo twe turiteguye n'ibyuma abamizisiya twese turiteguye kugira ngo tuzobe mugoroba udasanzwe mu migoroba idasanzwe kuko azoba ari ibiri so welcome turabatumiye mwese ego cyane murabyumvise yuko adutumiriye twese eh, ntiwamenyesha rero mu kano kanya eh, mwumvise ko turiko turaganira eh, na Augustin Dravik egome cyane kandi uratse eh. ko ari wowe wari umutumire nawe twagusanze hari utaje muri studio en direct yego eh, nubamisha yuko hari umuntu w'icubahiro rikomeye ari mu cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yavuze ati sinogenda nanje eh, atacho shikirije inyuma ya ngabore wose yego ivyo nivyo uko bari bazinanye gose urumva yarigeze kumupionnier eh. igendera bikara umu encadreur akomeye wo mu mico kama hamwe n'ababwira twakorera hamwe kuri permanence ya gerera urumva rero kino kiganiro yuko uburundi buraririmba gikurikirwa n'abantu b'ibicubahiro gikomeye mm. eh, aragira rero uno munsi turaza kumviza agapande gatoya ku byo eh, yatuganiriye eh, agasitose ndimo dukurikire ibyo azi ku byerekeye augustin derabika agapande gatoya kandi tuzokumva mu ndwi idza agira ati eh, ndabika augustin yavukiye mu ruyigi akaba ndabika augustin yari umucuranzi w'umuziki yari afise ingabirano zidasanzwe mu buzi butandukanye eh, yari azi kwandika ibyese yari azi kwivuga amazina yari azi kwigisha yafise yari azi kwigisha abana eh, uno munsi ibyo bavuga aba psychologue cyangwa abaki we yari umu psychologue donative igifaransa icyongereza byose yaracisha yari umuntu eh, kirumara kuko nka twebwe yareze jewe nakubwiye ko yandeze kuva mu gatanu ndi muri ecole primaire cinquième ecole primaire hanyuma atubera yari umuvyeyi waba ugwaruka gose eh, yari umuntu n'ukuri akunda igihugu eh, indirimbo ziwe byambwiye yuko hageze mu ijoro yaca icyumviro kije yaca icyo cyumviro agaca agikorera ko eh, mu gatondo Eh, ni ukuvuga yarakunda cyane cyane igihugu eh, nuvuga mu bakunda igihugu eh, ndabika augustin yarakunda igihugu kandi nababwira ko yaciguze yaciguze tugarutse tuvuye muri gihugu gucuranga ndabika yari umwe mu bamaze imyaka myinshi mu biro nshingwabikorwa by'umugabo udasigana na iporona ndabika ntacyo atakoze kugira ngo aba bose urwaruka mubona dushaje gutya twarerewe mu minwe yiwe mu gukunda igihugu yaratebye kuri aeroporo kuko amasaha yaravuze ko ashikira haciye amasaha atatu ni ukuvuga abana barabye bahwereye n'inzara mugabo twaratenye turamushikiza amashugwe ikindi ashobora kumwibukira ni uko eh, jewe eh, nkiri mu gatandatu niwe yashoboje kugira ngo nshobore kujya mu burusiya eh, hariho ahantu hitwa ariteke les vacances dete twama tuja urwaruka rw'abapiyoni rwama ruja mu burusiya cyangwa muri algeria cyangwa muri kiba nonse mahirwe rero muri 81 yuko bashobora kumwungikira mu burusiya kuja kwiga ibyo gukunda igihugu kuko hari parti koministe wa rss hanyuma rero tukaba twagiye kwiga ingene bakunda igihugu ingene bigura igihugu ingene mbere bakingira n'igihugu akaba rero twebwe twarose amahirwe tugarutse ndabika jene nagarutse ntoye concours ndabika yaciye abandanya abapiyone nanjye nja muri koro secondaire mugabo twagumye dusana imigenderanire myiza cyane rwose myiza cyane umviriza urundi burundi mwariko murabyumva rero dusigaje umunota umwe kugira ngo ikiganiro gishike hagati ce tuganira na Ngabo Leonce mwavyumvise ko ari we eh, mushitsi dufise uno aza kutuganira ku vyerekeye umuziki w'u Burundi hanze imyaka mirongo 80 mumvise ko hari umushitsi yamaze gushika mu bigo eh, yamaze gushika Burundi yitwa Olivier muri wa mugwi uzoza guteramisha abarundi tariki ndwi tariki 9 batumiwe na Fortran eka Fortran tumfise ku murongo abamesha makuru mengo nimba batarashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura reka tufata amasego na 30 eh, Fortran atubwire ingene vyifashe muri kano kanya Fortran amahoro byifashe gute bamwe ashika saa 9 saa 10 saa 11 saa 12 nawe ashika eh, ashika saa 3 atangura kurimba saa 4 tukaba twarababwiye ivyo ngene vyagenze mwana vyumvise mugabo tuvuga ko tuzogumana tubikurikirana kugira ngo tumenye aho bipfira eh, twarumvise ururimi go bateguye twa Rebecca ivyo batubwiye naho tutabibashikirije mugabo twa turindiriye ivyo uh, Farias avuga ko avuga ko ururimi rumwe rukamwa infyufyu hama ivyo twashije kumenya naho hadusanganye tashite kwa Kofi eh nuko twagana twaganiriye eh, n'abamenyeshamakuru bamwe bamwe bahishikiye babitubwira eh, baratubwira yuko byoba byatanguye bitevye inyuma ya saa yine ko eh, Kofi Olomide yoba yatanguye kuririmba saa hafi z'ijoro kandi ko eh, ibyabaye kuri sikeperize hariho no kuri vip ko bituba byagenze neza cyane kuko ngo byaboneka ko bubaka pediyumu batevye ibyo rero bikabagira ingaruka mbi cyane ku byerekeye iterambere ry'umuziki w'u Burundi nk'abantu usanga badakunda cyane umuziki iyo bagiye bakariha amahera bagasohoka bataboye nk'iyumvire nk'umuntu yarisha amahera saa 9 saa 10 saa 11 saa 12 hama gashikara saa 3 tarangu umuntu nk'abantu baba mama abana bakasubira muhira batabonye urumva ubukurikirana agaruka nivyagenda abantu bama bidoga bavuga ati umuziki w'uburundi ntutera imbere kugira umuziki utera imbere ikintu cya mbere ni uko haza abantu benshi kuwuhurumbira iyo babaye benshi basohora amafaranga basohora amafaranga abaritisi bakarongeramo maze iterambere ry'umuziki rikagenda neza tuzorondera akanya uganira n'umugwi wateguye witwa impaya yego naho twabarondeye twababura mugabo tuzobandanya tubarondera kugira ngo tumenye baduhereze insiguro yabo mu kanya rero ko twakire umushitsi twari dufise eh, twateguriye twabatumiriye akaba atari uwundi akaba ari ngabo leonce mwaramutse gabureonse mwaramutse christian yego gabureonse twahisemo yuko eh, ikomiti service kubera ko isanzwe ikurikiranira hafi zurika iterambere ry'umuziki nabo nyene barafashana na radio sangira ngo tere imbere hagize nk'ikintu ashobora kuterera ku byerekeye iciyumviro canke ikibazo kugira ngo amfashe kugira ngo turahe ico twokuramo n'ubwa mbere tuvuga ku byerekeye umuziki w'u Burundi ngene hanze cecene mu myaka ya kera twa n'icyumviro cyasohotse mu minsi yahera ko urazi ko twafatanye turaganira tuko turavuga ko Gisitende irabika mugabo wavuze ku byerekeye umuziki wiwe gaha mu gihugu cy'u Burundi mbega eh, inyuma ya mirongo irindwi na gatatu habereye ihiganwa rya mbere ry'imiziki y'u Burundi eh, muri piyodo de la chanson niyo nuvuga mu by'ukuri ko imiziki Burundi yicaye itangura kumenyekana hanze kuko eh, iryo higanwa ryari ryateguwe n'uwitwa italo Karoli yari umumetisi ari kumwe n'uwitwa ntamike vya antoine Ama rero niyo nabereye uwa mbere nasagamba sagamba burundi mhm. umwaka ukurikira ngo acukwe byake eh. solisi agacamo n'ibya solo basita akaronda n'ibyiwe eh. bon je nari umushanteur eh, na mama mikro nagize ingorane nari bwa monte micro narimo na mikro baramvugirize baramodagaja kuririmba ega hose baheza amazijya groupe folklorique ziraheza zose dukira gutyo kuko twatangiye no kuri ururimi rwa mbere yari kakofoni warumva ko ari amaswata nyine amaswata cyangwa duhagarike ntiduhave twimara amazi orchestre national moderne bazi ko duse n'ama n'amasurfeje nk'ikintu umuntu yashaka gukuramo urabona hariho ivyigwa vyerekeye umuziki hari umuntu ashaka kwiyumvira ati muri mirongo irindwi na gatandatu aha turuba ko imyaka yari iraduka yego mm. ngabo yose turi ko turabandanya tuganira ku byerekeye umuziki w'uburundi hanze ngene wari wifashe eh, abaririmbyi bamaze kuvugira kuri radio isanganiro bakuze eh, ari ikintu baguma bagaruka ko cerekeye studio bavuga yuko eh, nko muri Kenya no mu Rwanda hari ha studio akomeye gusumba mu Burundi mugabo bakavuga yuko abarundi basa n'abantu babasumvya ico bita talent Eh, ugasanga ngo eh, abarundi bararirimba neza barafise ukuntu umuziki bawumva cyane naho eh, bamatata matata barinda kuja hariya ba Africa Nova barinda kugenda hariya ico kintu kivuga kwiki nubuye turacabona yuko kuvyerekeye ibintu by'uburyo canke ibintu by'uburyo bw'amafaranga canke uburyo bw'ivyuma naho abanyamahanga basa nabidusumvya iyo hageze kiduma giye muri Tanzania muri Kenya arafuta bon ico novuga nuko kuva ico gihe mm -hmm. byagiye biratera imbere buhoro buhoro ku buryo turanka koko abaririmbyi bakomeye kuko ribuka na orukesi amabano igihe baza bari baje bavuye muri Kenya bari batanga ni naco rashaka kuca ndakubariza aho nyene eh, twarumvise yuko hari abaririmbyi eh, bari basanzwe muri Kenya abandi bari mu Rwanda barahurira ahantu eh, hanyuma baca baza bazananye ico kintu kidusigurira no mukuza bazananye mm-hmm. umva yabaye novuga igihe ciza kuko ico gihe hari mu directeur general mm-hmm. yakora kuri radio television ivyo byose bivana ninge n'umuntu aba gukunda eh, kandi icyo kintu umenya nk'uko umugani cyane kubera ko si we wenyine ukivuze abakuze bose baragicishije ko baravuga yuko hari umuntu yakira nawe warabicishije ko yuko eh, n'umupfasoni mukwiye w'icyo gihe akunda umuziki utwereke uruhara rw'umuntu afise ububasha mu bya politiki cyangwa mu bindi mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi iyo agize imana akaba akunda umuziki oya ivyo ni ngombwa kuko urarandura ico gihe ari mu directeur général yakunda umuziki yitwa gahungu eh, n'umuntu yari yugurutse gose yabaye uraya kera kandi yarabikunda cane eh, n'abatarazi n'abataziye ba Afrika no bacanga Diamond nyinshi barazicisha ko harazisubiramwo mhm. eh je namanje amakaraoke urumva byari ibintu bikomeye ico gihe mm hama rero koko eh, je mntashe urumva niyo na cenkre ya Eh, na Censhinga Amicale des Musiciens du Burundi hama biburana nuko umufasoni mukuru w'igihugu ico gihe Madame Foster Bagaza yari yatumiye Manudi Bango arantuma ko arambaza yuko ushobora kumufasha muri 84 iyo ari 86 86 aho muri 86 donc arambaza yuko nshobora kumufasha gutegura tune ya Manudi Bango nti yo ari iteka rikomeye muba muduteye mhm. mukeneye iki turamubwira ibyuma tuba dukeneye nka repetition yabiguze buno nyine arabidushikiriza turabitegura urwo rwa ruhara yego mhm. hanyuma rero eh, nyine umufasoni aradukurikirana rwose yaradushigikira ku buryo n'amakonseri twagira yaraduterera kugira ngo umuziki w’u Burundi utembe ko yaguma bazwa no kubona ati none mu bindi bigo ko bumva ati hari ariyo ba Manudi Bango ba Francis Bebe akuma ati none twebwe nukwera iki umuziki w’u w'uburundi mm. utubutazi hanyuma n'ikindi cacatumye rero mm-hmm. inkuru mwanditsi wiri inyuma mm-hmm. icatumye ashaka kubishigikira gose yaheruka muri Sommet France Afrique muze mu Iburaya hanyuma bari batumiye nduze canjwa Miss” aha canje misi avugije rero aririmbye arabonye n'abantu bamukomeye amashati mu kamanje bwa wundi turasi itunga rikomeye mhm. niyo atashe antuma akambwira ati ngabo ndashaka turabe ingene two Eh, twotsimbataza umuziki wo Burundi amacha turamana nivyo rero nakunda babwiye mm. eh, nibaza yuko kuri twebwe ni ikigwa kinini cyane kuko twakuze tuzi yuko hari umuziki ko ntituba tuzi yuko wavuzwa hanze cyangwa abo abakera cyangwa badutanguriye ko bahora bajya hanze kuko n'ubibwiye ko canco yagiye niba kibavyemera mm. nibaza yuko ariko arabitubwira biragira poa nini cyane mm. yego yego tu yarasuye no kuri Kalao raziko yaba yose eh. muri Kalao yego hanyuma aramubaza ati none abarundi ko bantumiye none umuziki wanje barawukunze cyangwa ati none sinigeze numva bakoma amashi sinigeze mu eh, hama rero murundi nyene aramwegera mu kirundi ciza cyane mon cher manudi bango muri kubo na kazoza iyo ntanguye kino kiganiro namananguza ico bita formule imwe mvuga ati kino kiganiro sico kuvuga ku vyabaye kubikorera cyangwa bizoba gusa guhamagara umuntu akaza kumera nk'uducira umugari kugira ngo ivyo aza kutubwiye hagira akantu gato yadukuramo kugira ngo ashobore kudufasha ego ko twatuganiriye mbega umuziki w'uburundi ubona wogira iki byogenda gute kugira ngo ushobore kuvuzwa gushika ku rundi rugezo mu makungu ehm, umuziki w'uburundi kugira ngo utsimbatare ukomere kure no makungu nibaza ko hari ingingo nyinshi zofatwa ehm, ubwa mbere na mbere bujya urazi uri mu gihugu hari icya mbere bita politike segitoriyeri ibwizwa ku kugenga nuvuga nk'ubushobozi canke um, umurongo w'ingene ikintu cofatirwa co eh, cohagarikirwa kugira ngo eh, gikomere tugire eh, aho rero ni bya navuga nti ubwa na mbere ni politike wigwana ko nk'umuntu agendanye icyo bita impeza mm. icyo rero ni icya mbere mm-hmm. icya kabiri nuvuga eh, n'abacuraranzi twiwe twenyine mm-hmm. twiha intumbero iyihe kugira ngo Eh, ibyo turi turakora tubihe agaciro urana kera tukigira amakomposisiyo hataraza ibi by'amatekinoloji moderne wari umwanya ugafata igitaro ugafata twe twarize na solfeje kera ukayandika uki umwanya wo ugasubira mu kugira ngo wumve amajwi ko n'amajambo n'umudiho mm-hmm. ubu rero aho ziri ibyuma bishasha ni byiza mm-hmm. kuko byarashoboye kugira icyo bita demokaratizasiyo dezara ubu uwo ari we wese ashobora kujya kucuma agahingura muga rero hariyo guhingura no guhingura ubigira gutwisa intumbero yiye hariya umuziki kugira ngo utore ico bita melody nziza abantu bashobora eh, kuvuga ati natwebwe akanaki wacu kuko je navuga nti burya umucuraranzi abameze nk'umupiyoni abameze nk'umuambasadeur abameze nk'urumuri rw'abandi mhm. akabariya murondera na bintu by'amadwa docteur kugira ngo amukingire ko mhm. abari nk'umwana we umutahe wiwe kugira ngo baje ivyo bitatu bigiye hamwe byose birashoboka narabonye Steven Sogo yaravyigiriye wenyine arafise ahantu eh, aronka abo bamu bamuproteja hanyuma bakanamutumira ugasanga agiye muri kugira ngo ushoye gusohoka hanze ngira bamenshi amakuru badushiramo izindi nguvu gusumba izo bafise baruna nabo tubikorane yego cyane hanyuma duhanure cyane abaririmbye nabo bamenye kugira kuba professionnel ko mwayivuze mm. ama dukoma karuru kugira ngo eh, la leta nayo nyene iproteje abaririmbye kugira ngo nabo nyene batere imbere ndashimiye rero haruna mm. ndagushimiye ngabo rero wose ndashimiye eric eh, nduyima eh, eric uwimana umuhinga bw'ibyo batuma bajya bashikira nkashimira bose bako murakurikira kino kiganiro eh, akaba tuzosura mu ndwiza tubabwira uko byagenze ibyo muri kwa kofi tuzobana turenda tuzosura tuzosubira kubantondera ibyerekeye kwa farias trebeka hanyuma bishobotse tugira kandi twita ngo byagenze gute Eh, kubera muri weekend gute tuvuga tuti bizoba biryoshye twasuka ko amavuta twasuka ko amashugwe mugabo gasagaro agahaze gatuma abi iteranyuma y'umuziki w'u Burundi byagenze gute nakano gashasha katuzakaba turosa amanyo kukagenda kurangene bigenze bye bye u Burundi buraririmba bwarukenga zisura mu nzuza nkaya mango